Էկոզբոսաշրջության զարգացման համար Արցախն ունի անհրաժեշտ նախադրյալներ։ Պարքևներ գյուղատնտեսության աշխատողի ուրվակապակցությամբ Արցախում կարևորում են մարդու իրավունքների պաշտպանության բարելավումը։ Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև ստորագրվել է համագործակցության ծրագիր։ Երևանում մեկնարկել է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովի նստաշրջանը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 10-ի գիշերը ժամը 3:05-ի սահմանում Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում Թալիշի ուղությամբ հակառակորդի կողմից սռնարկվել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահ ուժերը ժամանակին հավաստանշելով ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների եւ վերջինիս հասցնելով կորուստներ հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Զավալված մարտերի ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի կրել։ Բացի վերոնշյալ գործողությունից, հակառակորդը տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից շփման գծի ողջ երկարությամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողություններից հետո շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական բանակի ակտիվությունը ճնշվել է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 9-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության առընտեր դիվանագիտական դպրոցի մի խումբ ընկերների հետ։ Հաստատության ռեկտոր Վահե Գաբրելյանի գլխավորությամբ Հանդիպմանն արծարծվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, տարածաշրջանային եւ համաշխարհային զարգացումներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նույն օրը Հայաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական դպրոցի ունկնդիրները Վահե Գաբրելյանի գլխավորությամբ ընդունել են ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Էկոզբոսաշրջության զարգացման համար Արցախն ունի բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները։ Արցախում էկոգյուղ ստեղծելու գաղափարը ծնունդ է առել տարիներ առաջ իր չափերով ու ռազմավարական նշանակությամբ ծանրակշիռ ծրագրի հիմնադրման ու զարգացման հարցերի քննարկումը վերջապես հանգեցրել է նրան, որ պաշտոնապես տրվեց ծրագրի մեկնարկը։ Ծրագրի շնորհանդեսին այսօր Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ներկայան եղել օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, հյուրեր, զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Արցախի էկոգյուղ ծրագիրը պետք է իրականանա Արցախի իշխանությունների աջակցությամբ մասնակցությամբ IDEA հիմնադրամի կողմից, որի հիմնադիրն է բարերար Ռուբեն Վարդանյանը։ Իր հիմքում էկոգյուղ ծրագրով նախաձեռնողներն ու Արցախի իշխանությունները նպատակ ունեն զարգացնել Արցախում զբոսաշրջությունն ու էկոգյուղատնտեսությունը, ինչպես նաև ստեղծել կրթական համալիր, որտեղ կպատրաստվեն նշված ոլորտների համար անհրաժեշտ մասնագետներ։ Ծրագրի խորհրդատուները շվեյցարական Գութենգուտ եւ բրիտանական Թիմֆլին ընկերություններն են, ովքեր էլ այսօր շնորհանդեսին ներկայացրել են ծրագիրն ամբողջությամբ։ Նշենք, որ էկոգյուղը կհիմնադրվի Ասկերանի շրջանում շրջկենտրոնից քիչ հեռու Գողտրիկ տարածքում, որտեղ կան կիսականդի մի քանի շինություններ, նախկին ֆերմա բնակելի տներ, եկեղեցի։ Այս ամենը ծրագրի շրջանակներում կվերականգնվի, ինչպես նաեւ կստեղծվի նորագույն չափանիշներով ու սարքավորումներով հագեցած համալիր, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ, մոդելային օնլայն էկոֆերմա, էկոարտադրության կազմակերպման հնարավորություն, ուսումնական կենտրոններ, ազգային խոհանոց, ճամբար եւ այլն։ Ծրագրի մեկնարկի արդիվ իր շնորհավորական խոսքում նախագահ Բակո Սահակյանը վստահեցրել է, որ էկոգյուղ հիմնադրելու այդ շրջանակներում զբոսաշրջությունն էկոգյուղատնտեսությունը զարգացնելու բոլոր նախադրյալներն ունի կուսական բնությամբ անապակ շրջակա միջավայրով, պատմամշակութային հարուստ ժառանգությամբ եւ հասարակական բարձր անվտանգությամբ հյուրընկալ Արցախը։ Իսկ Իսկ էկոգյուղի հիմնադրումը նախագահը կարևորեց մի քանի տեսանկյունից։ Էկոզբոսաշրջության զարգացման յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն ուղղակի եւ անուղղակի կերպով առնչում է տարբեր ոլորտների հետ։ Դա բնության ու պատմամշակութային ժառանգության պահպանումն է, ենթակառուցվածքների եւ հյուրանոցների ցանցի արդիականացումն ու օնլայնումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, տեղական արտադրության խթանումը, ծառայությունների ոլորտին նոր ворակ հաղորդելը տարբեր երկրների հետ կապերի զարգացումն ու խորացումը, Արցախն արտաքին աշխարհին ճանաչելի դարձնելը եւ այլն։ Բնական է, որ ծրագրի իրականացումն իր դրական ազդեցություն կունենա մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Նշենք, որ ծրագրի նախնական իրականացմանը բարերարը կողի շուրջ 20 միլիոն դոլար աշխատանքները կմեկնարկեն առաջիկա ամիսներին մինչև 2015 թվականի վերջը։ Գործարար եւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանը գյուղի հիմնադրումը կարևոր է համարում Արցախը զբոսաշրջիկների համար գայթակղիչ ու միջազգային հանրությանը ճանաչելի դարձնելու հարցում։ Մենք պետք է այն բացառիկ մակրությունը, որ պահպանել ենք, ճիշտ մատուցենք աշխարհին, ասել է բարերարը։ Պետք է օրինակով ցույց տվի, ինչ են խոսում, ինչի մասին են խոսում։ Դուք տեսաք, որ այս պրոյեկտի մեջ ոչ թե ինչ մի հատ հյուրանոց է կառուցվում, այլ կառուցում այնպես, որ ոչ մի բան դուս չգա, ջուրը, լույսը, ապ ամեն ինչը դառնա ընդհանուր մի ծրագրի մեջ, որ ինքը սկսի նոր խնդրեմ ստեղծի կրթական եւ զարգացման ծրագիրներ եւ ամեն ինչը այդ միասին։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր խոսքը կատարել ենք, ոնց որ միշտ փորձում ենք մեր խոսքը պահենք։ Այս ծրագրով Արցախի համար տնտեսական զարգացման նոր հնարավորություններ են նաև ստեղծվում։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագրեր եւ կարգադրություն ապարգևատրելու մասին։ Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար եւ գյուղատնտեսության աշխատողի ուրվակապակցությամբ Անանյա Շիրակացի մեդալով ապարգևատրվել է 1 հոգի, երախտագիտություն մեդալով 7 հոգի։ Նախագահի հրամանագրով 2015 թվականի հացահատիկային մշակաբույսերի վերքահավաքը անկորուստ անցկացնելու աշխատանքներին աջակցելու, հրդեհավտանգ իրավիճակները վերահսկելու եւ հրդեհների դեմ պայքարին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 20 աշխատող ապարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով։ Ծառայության 150 աշխատող համաձայն նախագահի կարգադրության արժանացել է դրամական ապարգևի։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 9-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին։ Նա ողջունել է Կարեն Անդրեասյանի ցուցաբերած ուշադրությունն Արցախի հանդեպ, համոզմունք հայտնելով, որ նրա բարբերական այցերն իրենց պտուղներն են տալու տեսանելի ժամանակահատվածում։ Արցախի իշխանությունները մեծապես կարևորում են մարդու իրավունքների պաշտպանության անընդհատ բարելավումը հանրապետությունում, խրախուսելով թե պետական եւ թե քաղաքացիական հասարակության կառույցների ակտիվ մասնակցությունն այդ գործում։ Մեր նպատակն է անվտանգության բարեկեցության եւ իրավահավասարության հնարավորինս արդյունավետ պայմաններ ապահովել բոլորի համար, որպեսզի հայրենիքը մշտապես քայլի զարգացման ուղով, նշել է վարչապետը։ Կարեն Անդրեասյանն ուրախություն է հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Արցախի ունեցած նշանակալի ձեռքբերումների արդիվ, պատրաստակամություն հայտնելով հնարավորինս մասնակից լինել հետագա հաջողությունների գրանցման գործում։ Կողմերը քննարկել են համագործակցության հնարավորությունները, ձեռքբերելով կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Նույն օր Նարայիկ Հարությունյանն այցելել է սահմանամերձ Մատաղիս եւ Թալիշ համայնքներ եւ հանդիպումներ ունեցել բնակիչների հետ։ Համենքապետները հակիրճ տվյալներ են ներկայացրել գյուղերի սոցիալ-տնտեսական դրության վերաբերյալ, անդրադառնալու վերջին շրջանում կատարված աշխատանքներին ու արկա խնդիրներին։ Վարչապետը հետաքրքրվել է գյուղերի ժողովրդագրության եւ յենթակառուցվածքների իրավիճակով, ուրախություն հայտնելով, որ զգալի բնական աճ է նկատվում նշյալ համայնքներում։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով մոտակա օրերին շահագործման կանցնի մատաղիսի ջրագիծը իսկ Թալիշի ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցումը կավարտենք հաջորդ տարի։ Հատուկ ուշադրության տակ ենք պահելու այս երկու սահմանամերձ գյուղերի բնակարանաշինության խնդիրները։ Բնակիչներին աջակցելու ենք եւ շինանյութ տրամադրելով եւ նոր բնակարաններ կառուցելով։ Կքննարկենք նաեւ դպրոցների եւ մանկապարտեզների կառուցման ու վերանորոգման հարցերը եւ կտանք համապատասխան լուծումներ, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը հանդիպել է Երևանի Երևան 2797 տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով Երևան այցելած Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով Երևանի տոնը միասին նշելու հրավերն ընդունելու համար, Տարուն Մարգարյանը նշել է, որ սա հայկական երկու պետությունների մայրաքաղաքների միջև հաստատված ամուր բարեկամության եւս մեկ ապացույց է եւ աշխարհին միասնական ներկայանալու հրաշալի հնարավորություն։ Երկու քաղաքապետները ստորագրել են Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև համագործակցության նոր հնգամյա ծրագիրը, համաձայն որի նախատեսվում է քաղաքային տնտեսության մի շարք ոլորտներում շարունակել գործընկերային սերտ փոխգործակցություն, ինչպես նաեւ երկու քաղաքներում գործող կազմակերպությունների եւ գործարար շրջանակների միջև արկա կապերի ամրապնդում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մասնակցել է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովի նստաշրջանի բացման արարողությանը։ Համաշխովի 31-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել գազམ་ակերպության անդամ երկրների եւ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության քարտուղարության շուրջ 500 ներկայացուցիչ։ Հանրապետության նախագահը համաշխարհում հանդես է եկել ելույթով, ուր մասնավորապես նշել է. Ինձ համար մեծ պատիվ է ազդարարել այս ներկայացուցչական հանդիպման ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության նախարարական համաժողովի 31-րդ նիստի մեկնարկը։ Սա բացառիկ միջոցառում է մեր երկրի համար եւ Հայաստանը նույնքան բացառիկ ջերմությամբ ու նվիրումով է հյուրընկալում ֆրանկոֆոն մեծ ընտանիքի անդամներին։ Այս համաժողովը լավագույն առիթ է բոլորիս համար մեկ անգամ եւս արժևորելու ֆրանկոֆոն մշակույթը եւ ամփոփելու ողջ տարվա ընթացքում Հայաստանում տիրող ֆրանկոֆոն հանդիսավոր մտնոլորտը։ Ջերմորեն ողջունում եմ բոլորիդ Երևանում։ Նշենք, որ ֆրանկոֆոնիայի համաժողովը համընկել է Երևանի 2797-ամյակի տոնակատարություններին։ Եվրոպայում հնչել է Հայաստանի օրներկը բարձրացվել երագույնը պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Օրերս Դանիայի Հոլստեբրո քաղաքում կայացած 18-րդ WIKF կարատեի Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանը ներկայացնող 13-ամյա մարզիկ Դավիթ Դավթյանը դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ընդամենը 3 տարի մարզվելով Հայաստանի ազգային կարատեի ֆեդերացիայում մարզիկն արդեն ունի լուրջ հաղթանակներ։ Նա Հայաստանի երկակի չեմպիոն է։ Շոտոկան կարատեդոյի աշխարհի առաջնությանը գրավել է երկրորդ պատվավոր տեղը։ Եվրոպայի այս մրցաշարին նա ունեցել է 4 մենամարտ, 3 դանիացի եւ 1 հոլանդացի մարզիկի հետ։ Այսպիսով Եվրոպայում նորից հնչեց Հայաստանի օրդներգը, բարձրացվեց Երագույնը, 13-ամյա հայ մարզիկը 42 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավեց առաջին պատվավոր տեղը։ Ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեցա մասնակցելու նման առաջնությանը եւ պատվով ներկայացնել երկիրս։ Մեծ հպարտություն էր ինձ համար Եվրոպայում հնչեցնել Հայաստանի օրենքը։ Ես շարունակելու եմ իմ բարձունները եւ պատրաստ եմ միշտ բարձր բայել հայրենիքի դրոշը։ Ապագա զինվորի մայրը Արուսիկ Մուրադյանը վստահ է, հայ երիտասարդները պետք է բանակ զորակոչվեն արդեն որպես պատրաստի զինվորներ։ Նա հպարտությամբ է նշում, որ այս տարի Վրաստանում կայացած կարատեի աշխարհի առաջնությանը Դավիթը հաղթանակ էր տարել երկու ադրբեջանցի մարզիկների նկատմամբ նկատմամբ, իսկ Դանիայի առաջնությանը պատանի չեմպիոնի ընտանիքը հետևում էր on-line։ Աշխարի տարբեր երկրներից 700-ից ավելի մասնակից մարզիկների շարքում Հայաստանը ներկայացել էր ընդամենը 5 մարզիկով եւ արդյունքն անհամեմատ բարձր էր։ Ասեմ, որ մենք on-line հետևում ենք վրթուններին ու էմոցիաները ուղղակի աննկարագրելի էին ամբողջ ինչ որ լսես ինչ որ աչքովը տեսնես քո երեխայի հուզմունքը թեկուզ այդ տողներքը հնչելու բան որ 13 տարեկան բայց ձերքը կրծքին էր տարել մեծ հուզմունք էր մենամարտերը շատ լավն էին բոլոր մենամարտը 4 մենամարտ ունեցա բոլորն էլ մեծ հաշիվներով հաղթեց Աննա Ղուկասյան այսօր եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավարևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան, տաքություն։ Զրատվական ծրագիրն ավարտվեց։